يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد Ovo prijevodu znači da zna vjernik kakve Allah kazne propisao i odredio, niko od vjernika ne bi bio siguran u džennetu. nevjerni znao koliko Allah ima rahmeta i milosti, niko ne bi izgubio nam u njegovu Kur'an i Kerim vidjeli ste i kroz sve poslanika Islam jasno definirano i rečeno oni će zemlje biti kao kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Arduha ardu sema vladu wa ardu njegovo prostranko, vremensko je koliko nebesa i zemlje. To sada niko nije obišao niti se obići sa ovog našeg naukovog života bez obzira na sve ove mehanizme koje koristimo tepeći kanjira preporadni, drugi ledjenica, mi smo u stanju, ćemo ovo ići nebesa. A kolika je zemlja i sami, znate koji imamo prilike da putuje, a kolika je zemlja i znamo na temelju odljednih podataka. Nebesa je niko nije ispitao, do kraja niko će moći ispitati. Kada se zemlja je sama, to sam koliko nebesa je zemlja. I Allah je šanu ljubi, i muslimani, i bošnjaci, i Srbima i Hrvatima i daoistima i prahranistima i konfucionistima i fašistima nema ljudi da uđu u njegov džene. Naš zadatak jeste samo da im privučimo istinu, jer ljudi ne znaju sami, zato što vremenom nekoga drugi odmani i namani i preuzme njegovu filozofiju potrebu života. E, jer zato što šalika islam kaže, budu na ljudi i ulazno razbitre. fitre. Svako dijete se rađa takve prirode da prihvata ono što je najbolje, to je vjeru, to je islam, jer je to nešto najbolje, neki brat koji Allah dao, to je ono što je Allah jedno učinio tako lijepim, privlačnim, sigurnim, pouznanim i dragocijenim, razumijete? Ostalo su ljudi izmisli i ostale vjere koje su nastale, kao što znate, došlo da Allah i došao vremenom su to vjerene, izmijenjene i dobro sasvim neki drugi to i sasvim drugi neki govor. Jedino što je Allah očuvao i sačuvao jeste Kur'an i Kerim i jeste njegova plemenita vjera koja se zove Islam. Ovo prije smo hudbi upravo proučili taj ajet Dina, Dina, Inda, Islam. Jedini nazivali. Nećemo biti nagradu osim za islam. I to islam onakav kakav je Allah propisao sve. A nekako mi nekada naturalno vidjeli nekakvih sve predstave islama, od onih koji formiraju danas radne države do ovih Hallelujah da skrinira svoga brata kako on manja, ide ručne više puta, manje puta, ti više i onda ti vidiš razliku od naših požari, ovdje, ostale reflektore, čovjek je došao malo da klanja, ako nije, biti naše tim. Ono što je unutra je bitno, ono što je svoje. Ono što je u nama bitno da ima i iz nas izrasta. To je bitno, nije ono da smo mogli mobilizati više puta ili manje puta. I od nas su dobro. Niko ne pita kako ćemo doživjeti namaz, kako ćemo pa Allah najbolje ono što bi rekli osjetiti u sebi, kako ćemo ga prenijeti, kako ćemo se obratiti, na koji način, koliko pokornosti, koliko i remeđenja reda u prirodi. Evo vidite, šta se dešava danas u svijetu, najbogatije, najnaprednije zemlje, sa najviše univerziteta, sa najviše doktora nauka, sa najviše, vidite, pedagoga, psihologa, sociologa, propadaju, nestaju, sve više pedagoga, sve više mirodove djece i obladine, što više psihologa, psijatara, sve više budala i ubica. Prema tome, civilizacija, jer oni nisu stvarali ovaj svijet, pa da znaju njime develati Allah je stvorio ovaj svijet. Samo znaj kako svijet diše i piše. I samo zna kako treba se obratiti ovom svijetu. Zato ne može vladati masama, osim onaj koji vlada u ime Allaha i po diktatu Allahom kako on traži, želi i I zato imate Allahov najljubrnije zemlje uskoro će postati na vršnjačkom stavu. Zato što misle da mogu da riješe probleme bez navigacije koju Allah spustio s neba, koja nama treba. Navigacija to je Allahova knjiga. I to treba da bude naša glavna knjiga. To je naša navigacija danas. Nema šanse da se izvuče. Ni Amerika, ni Rusija, ni Britanija, ni Hercegovina bez te navigacije koju Allah spustio s neba. Imam Tirmizi u svome sunenu kaže Kitabullahi huwa habrullah. Allahova knjiga, to je Allahovo duša. To je Allahovo duša. al mi ne sena i ila l'ardi, koje Allah spustio s neba na zemlju. Vidite, e kuži. Živati se za njega inspirati. One talasi bacaju, sad lijevo, sad desno, sad agresija, sad genocid, sad ono ovdje, ljudi moji, nisu ove rupe i ove, vidite, onaj kanal kojemu su bacali četnici, bošnjavi putne vatre, jer jedne prilike poslanik, ali i salam, sa Krishna, Vamos para Postali smo dan ili dio dan, Dan ili dio dan? Gdje je ta ljepota ovog dunjavka, sam bio dan ili dio dan? A gdje je ta grozota dunjavka i patnja ako si bio dan ili dio dan? Tako će svako učiniti. Zašto? Zato što će tamo džennet ili džennet biti vječni. I nema umiranja. Kad uvijek tamo širina, milina u džennetu skopa i svoj živi u danu. Jedno se pomije ono su jedu svinje, jede se i pije se ključala voda, trgne se jede koje zaglavi u krvu A pusi na tu džanema koji mi niko ne može izvući. Nema života, nema smrt, srna raja, ruku tiha, uvala neka. Kao što kaže Allah, u šalom kerimu, u njemu džanemu nema ni života, ni smrti. Kakav je život, kada dvoriš u batri, patri, nevjernik će se učiniti ono što nas pustimo, mislimo da, ima prostora i se, kaže, da se kost, probijati. najbitnije je imati tada kad ti niko ne može pomoći. Onda da su ugrožen ovom pomoći, da ti nešto pomoći, pa ti dođe, pa ne Ali kako nema pomoći ljudima? Jedina pomoć su dobra djela. Kad je poslani kada salam, kada se fino, kada je naturi neki alet, a najlakše je ovdje, ti znate gdje nekaj, da pređe u ti vjeri od njega, da pređe vjeri, sam se vjeri od njega, zvanja, da ako imaš nešto može pucat na njega, pucat, samo vjeri, ne može te udati, ne zna koja, pa pređe čovjek vači, gdje stanje, pa pređe od njega, públicos, não em um banco, sabe, uma igreja pública, não é? Não chega em uma coisa, nós kaže kad se pojavi recimo muž na vidio i vidi Allaha Đalešanu na sudnjem danu jedino kada ćemo ga vidjeti, niko prije ga nije vidio koji pa Musa ali Islam, htio da ga vidi on dalje, ako me može brdo vidjeti ne bude očito helač, možeš vidjeti pa čim se Allah pojavio, te dela učinio brdo orpani, pa se raspačao hiljadu, hiljade milione i mi komada i prašine i onda nije mogo brdo da ga pogleda, pogleda Allahu jer se istopilo i slomilo i u pred sobla da mi obični Allahove robove moramo Allah da vidimo na ovome svijetu. Zato Allah da šanu daje od da ga vjerujemo, da bi smo onda mogli kao vjernici sutra na sudnje zapre gledamo i isključivo u četnesu. Neće pojaviti nikada džahennemija na nikadima koji ne budu u džene. Ali kad onda vidimo u tu kaže poslanika Islama, našoj ženi sa vratima i djeci mi ćemo deset puta biti ljepši nego što ranije bilo. A žena kad vidi Allah, naša supruga u džernetu, ona će nama biti deset puta Naša djeca kad vidi Allah, će deset puta ljepša. Nam se svaki put je Allah vidimo, deset puta ljepša. Allah lijep prelijen. Žene, lijep prelije. Mi lijepi nakon od sebe što smo vjernici i ljubili, a onda još deset put, svaki put je Allah vidimo, ti ćemo ljepši. I onda se ljudi stvari, da tu ljepotu, da tu dobrotu, da tu uživanje, Isplati se na ovom svijetu žrtvovati radi Allaha pa doći na drugu ljudi moji. Isplati se klanja svaki vakat ljudi moji. Isplati se sa rakom jel. Isplati se biti dobar kroz svoj pomoći. Ne mora tebi vratom dobrotom. Ali ti budi dobar kroz njemu. Ti pokaži da iz tebe džennet viri. Jer šta je u tu nema ni pljuvanja, ni pljuvanja, nema ni psovke, nema ni trke, nema ni vike, nema ni zavisti, nema mržnje, nema ni govori, nema ništa. Sve što da je u ženu oni ne prošiju sa tih grijesima. Zato neće niko sa grijehom jednim ući u Ili će Allah sve oprosti grije pa ga uvesti zbog u stranu, ili će on onda ići u džennet pa tamo sve ono tamo iškali kao rezervna hiljadu kršne tepeni i onda onaj vino tamo tamo sve ono što je prosto otpadne, onda on je kao pravi čelik, kao, kao pravo zlato, vidjeli ste da je zlato, bilo zlato, moja pa bi vrato, ono mora da prođe vatru. Razumijete, Allah previše griha napunio i onda u njemu samo to samo vino i samo se pojavi na upljenu tamo i onda se očisti, onda se malo potrese i ne daju tamo lako priljeti sve tebi, potrese se sve ono valja i onda ti kao pravo zlato uđeš unutra, a ono je koji ti nešto je učetak da se tamo lako prži kućno. Pokušajte malo sjeti vremenom, kaže poslanik, ali se vam 69 puta je opasniji i žešća vatra džehendemska nego ova naša dunjaločka. I možeš i brati, kažeš minutu, ne možeš ovako ni minutu na ovoj vatri. A kako ćeš staviti trati hiljad godina? Zato vraćam moja dana. Svani kada je slavi na opnosti. Kako god ti bio danas, još sam vam vjeriti. Evo, ja ti prijeti. Nije zabranjeno nikom. I neće, je nemuslimani je licemjer. Mi najveće nevjerniku da se vrati ovako vjeru. Tako Allah nam daje. Vidi, čuješ ga, ne voliš ga, omalovažaš Allahu vjeru, pa Allah je. Što pušta? Pa ne bi na dušu, ne bi na dušu, ne bi na dušu, ne bi U dušu. Čujete? U to vjeru, možemo ono Allahu milost onda zar nećeš nadoći kad vidiš toliko vremena oko nas, kad vidiš ovo što vidimo na svijetu, tako, evo, mi bili bi ja, ja, jedno nisam Evo, Ali ovo ćemo završati i da samo ovaj hadis malo još, dakle, obrazložimo, vidite kako Ni narod se toliko u džennetu da ti pomiruješ kada u džennetu. A mnogi od nas smažu što u džennetu, drugi su džennetu, možda ću na džennetu. Nikad se ne zna ko je u džennetu, ko je u džennetu. Nema nikog potpuno, ja nisam vidio nikog koga puno od plaha da je dobio ulaz u džennetu. I nemojte, od prejsu vremenu zadnjih čovjeka nema nikog pravo da tvrde će u džennetu, Ti to ne zna. Jer Allah, niko kaže Umar radijallahu ta'ala koji je rekao kada bi znao da će svi ljudi u džennet, a samo jedan u džennet, tako mi Allah, ja se plašio da to nisam ja od džennet. Svi ljudi u džennet, samo jedan u džennet, ja se plašio da nisam ja taj džennet. A onda nije žala, onda Ibn al-Khattab, radijallahu ta'ala, pa kaže, kada bi znao da će svi ljudi u džennet, a samo jedan u džennet, Kako je bi se ponadao da se ja neće reći? Dakle, musliman nije između straha i nadi. Između straha se će fasovati džehennem, između nadi da će Allah dati čalo džehennem. Ali zato mi da Allah u kući svima nam, našim porodom, našim braćima, našim sestrama, komšijama, bez obzira koji su nacionalnosti, da mogu, da se ne izgubi, ne znam da ja sam učin se protiv vas borio, nema šanse da se ja spasim, imaš, i ti Hrvatu, i ti ubico, od četnika izlaša, i ti imaš priliku da se popraviš, da se vratiš, da praviš halal od onih koji je sudio, da voliš vas i odnosi, ti ti ćeš ući u džene. Zato što Allah rekao, vidite, kad znao nevijedni on ima milosti kod Allaha, ni jedan nevijedni ne bi posumljao da neće do dana ući. E to je ljepota naše islama. niko ne zadara vrata, nikada. Čak nekoj smrti. A kad se pojavi sunce sa zapada i kad dođe duša u prvo gotovo, kad nema više opravdanja. Nego treba to prije nego što dođe duša u prvo. Kad osjeti da se približio na reštruti, da ti čuo, pa tamo pojakne, i oko jakne me tvoje i fatate, da ti ima dvoje stvari grobova, ja da bi oprosti mi, ja da bi ja tebe oprosti mi, Evo daj prije da to uradi, evo ti mi, da ti prije smrtna služba, ti to ne znam, ali sam vam pri ulazku nama mi zaredno da ti kaže Sunday Salat and Iman Ta'in. One of all to the iskreni muslimani da sutra inša Allah, da Allah, da Allah, da Allah, da Allah, da